Illum it-tlieta 4 ta' Diċembru 2012. Punti ta' spiritualità tal-Moviment Era Ġdida, felu il-25 anniversarju ta' dan il-moviment. Il-Moviment Era Ġdida enfasizza matul dan l-aħħar 25 sena Diversi punti li rreferejna għalihom li jiffurmaw l-iskala ta' valuri tal-membri impenjati. Waħda mill-karatteristika tal-ispiritwalità tagħna hija l-mument preżent. Nixtieq niżviluppa din ir-realtà mill-aspett teoloġiku u dak psikoloġiku. L-ewwel mill-aspett teoloġiku. Alla huwa imħabba. U għax imħabba m'għandux passat u lanqas ġejjieni. Il-perfezzjoni tal-imħabba hija fil-mument preżent. Ma nistax inħobb fil-passat u lanqas fil-futur. Nista' nħobb biss issa u hawnhekk. Il-ħjer and now. Il-passat għadda u l-futur ma jeżistix. Huwa biss fil-mument preżent li nista' ngħix. Kelma oħra għall-mument preżent hija l-kelma Griega kairos, il-milja taż-żminijiet. Fil-Grieg antik, kairos tfisser il-mument ġust, il-ħin opportun, il-mument suprem. dak li hu l-iktar importanti. Il-Griegi antiki kienu jużaw żewġ kelmiet biex ifissru l-ħin jew iż-żmien, kronos u kairos. Kronos tirreferi għal dawk il-ġrajiet li jiġru fil-ħjer and now, fid-dinja madwarna. Tirrefera tirreferi għas-sekwenza tal-ħin. Ġrajja waħda wara l-oħra. Hija l-kronika l-affarijiet kif ġraw jew qed jiġru. Meta ngħidu ħanati kronoloġija ta' dak li ġara, il-kelma kronoloġija ġejja mill-kelma Griega kronos li tfisser tajt l-affarijiet kif ġraw, waħda wara l-oħra. Kairos tfisser iż-żmien bejn ġrajja u oħra. Mument li ma tistax tifmu bis-sensi. Il-mument li mhux tridimensjonali, length, breadth u depth, time and space, għax jisboq il-here and now u kif ġieli għedna il-ġa ma non ancora, dak li hu issa imma għadu mhuwiex. Huwa fil-kairos li hemm il-qofol tal-ġrajjiet, il-milja ta' żminijiet, il-ġrajja sinifikanti li qed tiġri issa, waqt li qed tiġri, u li nsir konxju minnha issa. Kronos hija kwantitattiva, Kairos hija kwalitattiva. It-testment il-ġdid Kairos tfisser iż-żmien mażul minn qabel fl-iskop ta' Alla. iż-żmien li fih Alla qiegħed jaġixxi. F'Marku kapitlu wieħed vers ħmistax il-kairos jilħaq il-milja tiegħu. Fil-lingwaġġ aktar komuni nirreferu għaż-żmien bħala kronos. Il-kronoloġija tal-bniedem għandha bidu u tmiem. Żmien li marbut mar-realtà umana, mas-sensi tagħna, fejn naraw il-ġrajjiet ta' madwarna jieħdu forma ta' ġrajjiet taħt ix-xemx, fid-dinja madwarna li ddur max-xemx. Fil-Knejjes Ortodossi tal-Lvant, qabel ma jibdew il-liturġija ta' djaknu jesklama lil qassis. Wasal iż-żmien, il-kairos, li l-Mulej jaġixxi biex juri li l-ħin tal-liturġija huwa l-ħin fejn il-preżent jingħaqad mal-eternità. It-teologu Luteran Paul Tillich, f'The Interpretation of History, jagħmel użu spiss mit-terminu kairos. Għalih il-kairoi, plural ta' kairos, huma dawk il-kriżijiet fl-istorja tal-umanità li joħolqu opportunitajiet għall-bniedem fejn irid jagħmel għażla. Mumenti storiċi li fihom il-bniedem għamel għażliet determinanti huma, per eżempju, fi ħdan it-teoloġija tal-liberazzjoni u s-South Africa taħt l-apartheid. Dawn huma eżempju li juru il-ħin opportun, iż-żmien kruċjali, li fihom il-bniedem wetta għażliet konkreti li juru l-preżenza t'Alla fl-istorja tal-bniedem. Ġesu Kristu u l-Kairos. Kristu stess jitkellem li s-saltna talla qiegħda f'nofskom. Jiena id-dawl tad-dinja u intom id-dawl tad-dinja. Il-futur u l-preżent huma realtà sħiħa. Meta nidentifika li l-nifsi ma' Ġesu, inkun qed ngħix il-kairos il-mument preżent. Li mgħaddi seta' kien aħjar jew għar. Issa għadda u ma jistax jiġi lura. Li noqgħod ngħix fil-passat huwa ħela ta' ħin. Ma nistax illum jew għada nagħmel il-passat tiegħi aħjar jew għar. Mill-aspett psikoloġiku. Il-konċentrazzjoni fuq il-mument preżent. Lissa, il-ħjer and now, li jgħina ngħixu ħajjitna b'mod sħiħ. li nkun kapaċi nikkonċentra. Fost il-ġiri wara l-arloġġ, huma dawn il-mumenti preżenti li jagħtuna stabbilità u serħan tal-moħħ. Fis-centering prayer nitgħallmu ngħixu għal mument preżent, fil-mument preżent. Mhux biss illum, imma il-mument tissa. Kemm jirnexxina nkunu konxi minn dak li għaddej minnu bħalissa stess. waqt li qed jiġri, kemm kapaċi nkun konxju, permezz tas-sensi tiegħi, dak kollu possibbli li ninnutaw, nisimgħu, inħossu, intehmu. Huwa permezz tas-sensi li nsiru iżjed magħquda mar-realtà. Għalhekk aħna meta nagħlqu għajnejna u uh, biex nikkonċentraw, nibdew nisimgħu dawk l-ħsejjes, intemmu dak it-tema, it-toma, Inħossu għalhekk għax permezz tas-sensi qed jgħinuna biex nikkonċentra fil-mument preżent. Għalhekk nikkonċentraw fuq in-nifs tagħna. Mhux b'mod vak, imma b'mod partikolari. Immaġina li rnexxilek tgħix biss il-mument, bla ħsieb dwar il-passat jew preokkupat dwar il-ġejjini. Kull mem fl-eżistenza tagħna hija il-ħjer and now. Aħna nemmnu li meta jirnexxilna nikkonċentraw fuq il-preżent b'mod sħiħ, niżvojta minn kollox fl-issa. Il-futur tagħna jiżviluppa b'mod naturali, mingħajr ebda sforz minn naħa tagħna. Kull individwu għandu ġo fih stess il-potenzjal, il-ħila, li jilħaq dak li hu d-destin tiegħu. il-ħelsien sħiħ. Happiness is an inside job, jistqarr John Powell, awtur li spiss insemmuh. Imma din il-ħila li tinsab ġo fina stess trid issib il-qafas ġust biex tillibera ruħha minn ġo fina. Spiss insemmu l-eżempju ta' tazza mimlija. Lajja mimlija ma tistax tintelab xi ħaġa oħra. L-ewwel trid tiżvojta. Tagħmel il-vojt, taqta' rasek. Huma xi espressjonijiet li nużaw biex nuru fil-prattika x'għandu jsir minna stess. Huwa b'dan il-mod biss li nibdew nindunaw xi jfissru l-kliem jekk iż-żerriegħa ma tmutx tibqa' weħidha, imma jekk tmut tagħti ħajja u tagħti bosta frott. Meta nitgħallmu li niżvujtaw minna nfusna, mill-ideat u l-proġetti tagħna, li mbagħad nibdew inkunu miftuħa, liberi, għal xi ħaġa li hija 'il fuq mill-aspirazzjonijiet anki ġusti tagħna. Dan huwa li jfisser meta ngħidu nippruvaw nitilfu l-idea biex nakkwistaw dak il-ħelsin interjuri, dik il-libertà vera li tagħmilna bnedmin sħaħ. bin il-bniedem. Xbih oħra li ġieli nġibu hija tax-xema mitfija. Sakemm ix-xema tkun mixawla, tittikel ma' żmien u tispiċċa. In-nar li jaħraq ix-xema huma x-xewqat u l-aspettattivi tagħna. Meta nkunu vojta minn dawn ix-xewqat, allura nsibu li aħna mimlija bl-imħabba. bil-libertà. Meta aħna nitkellmu fuq unfinished business, ifisser meta persuna tkun għadha tgħix fil-passat u titlef l-opportunitajiet tal-preżent. Jekk ingħadni bir-rabja b'dak li ġrali l-bieraħ jew minn kif kont ittrattat meta kont żgħir, ifisser li għadni ngħix fil-passat. u qed nitlef il-grazzja tal-mument preżent. Xbieha oħra hi din. Il-ġurnata hija mimlija b'mumenti preżenti bħal ringiela ta' xemat. Waħda ħdejn l-oħra. Kull mument preżent irrid nikkonċentra biss fuq ix-xema li qiegħda qudiemi. Kull darba li nħobb b'mod sħiħ, qalbi kollha, B'ruħi kollha, bil-forzi tiegħi kollha, fil-mument preżent, allura nkun għext dak il-mument uniku bħala uniku. Jekk noqgħod nippreokkupa ruħi fuq ix-xemgħa li ma xegħeltx u li għaddiet, jew li nippreokkupa ruħi fuq ix-xemgħat li għad iridu jiġu, allura nkun qed ninjora il-mument preżent. Jew ngħix fl-imgħoddi jew fil-futur li ma jeżistix. Hija din il-konċentrazzjoni fuq dak li għaddej minnu issa, dak li qed inħoss issa waqt li qed jiġri li jdawwal lil passat u l-futur. Li ngħix il-mument preżent jgħinni nikkonċentra fuq dak li qed nagħmel issa u hawnhekk u nibda nara il-proċess tal-feelings tiegħi U għaliex? Laqtitni l-istorja ta' dak l-imgħallem Ażjatiku medi fil-kċina isajjar. Kien qed jaqta' l-karrotti meta daħal l-istudent. L-istudent mar fuqu u staqsih domanda. Dak waqaf, wieġbu u kompla jsajjar. L-istudent baqem u staqsih it-tieni domanda l-imgħallem mill-ġdid waqqaf milli jkompli jsajjar u reġa' wieġbu dak li xtaq jaf. U kompla jaqta' l-karrotta. L-istudent reġa' waffqu u staqsieh domanda oħra. Issa l-imgħallem waqaf mill-ġdid jaqta' l-karrotta u wieġbu. Jiena nista' biss inlaħħaq ma' ħaġa waħda biss. Dan huwa eżempju ta' kif tgħix il-mument preżent. Meta tiekol, jirnexxielek tieħu gost b'dak li qed tiekol? Jew li keltana ikun ġirja mal-ħin. Qatt ma nikkonċentra fuq dak li qed nikol. Ħafna mid-diffikultajiet tal-ħajja jolqtu r-relazzjonijiet tagħna man-nies ta' madwarna. Jekk mara hija rabjeta għar-raġel tagħha jew li mallem, tibda tgħix il-mument preżent meta tieħu responsabbiltà tar-rabja tagħha. U mhux ta' tiċċavetta tal-feliċità tagħha lir-raġel jew lil imgħallem. Meta niskopri fil-mument preżent għaliex ir-rabja li qiegħda ġo fija, allura nsib it-titjib fir-relazzjoni. Minflok ir-raġel jirrabjani, ngħid jiena nirrabja. Minflok inti ġeltni ninħaraq, ngħid jiena maħruq. Meta terfa' r-responsabilità ta' dak li qed inħoss, allura nista' nsib l-ekwilibrju għax niskopri ċ-ċavetta tas-sliem tinsab ġo fija stess u mhux barra minni. Sakemm nagħmel għażla bejni u bejn min qed jikkawżali t-tbatija. Sakemm nammetti li huwa jiena stess li qed inħalli lil ħaddieħor iweġġani. Allura, iċ-ċavetta tal-feliċità tinsab f'idejja u mhux f'idejn ħaddieħor. L-għaġla tal-ħajja, b'tant affarijiet li rridu nagħmlu u ma nlaħqux magħhom, irridu nagħmlu sforz konxju biex ngħixu l-mument preżent. Unfinished business, f'dal-kontest ifisser li jkolli diversi episodi fil-ħajja tiegħi li dak il-ħin li saru ma rnexxilix niffaċċjahom u allura jibqgħu bħal annimali feroċi fil-kantina tal-inkonxju tiegħi, u hekk kif isibu ċ-ċans jitilgħu mill-kantina u jħarbtu d-dar kollha. L-unfinished business jipparalizzana, ma jħalliniex nimxu 'l quddiem, niefqu, niġġamjaw. Meta l-istress isir distress, allura l-imġiba tagħna ssir diffiċli għalina nfusna u għan-nies ta' madwarna. L-eżempju tat-tazza mimlija bl-ilma. Anki jekk ikollok laċċ, xorta waħda ma tistax tixrobha. L-ilma maħmuġ. L-unfinished business. Dak kollu li ma solvejniex fil-ħajja meta ġara. Ma jħallinix naqtaw laċċ anki jekk qed immutu bil-għaċ. Fil-mument preżent, nixrob biss dak li għandi bżonn dak il-ħin. u bil-mod nibda naqta' raġġ. Nibda nsolvi l-unfinished business wieħed wara l-ieħor. Min jipprova jixrob it-tazza kollha f'daqqa jifga. Ngħidu spiss li aħna frott partikolarment tal-ewwel seba' snin ta' ħajjitna. Allura nistgħu nitgħallmu mill-ġdid dak li tallimna ħażin? Iva, jekk tażel li tagħmel hekk. Għaliex spiritwalità tal-meg? L-ispiritwalità tal-Moviment tal-Ġdidja esperjenza reliġjuża tagħna matul dawn l-aħħar 25 sena li jiexna f'komunità magħmula minn fraternitajiet. Hija f'dawn il-fraternitajiet li bnejna spiritwalità li nistgħu ngħinu li ngħidu li tagħna distinta minn spiritwalitajiet oħra. M'hemm xejn ġdid Il-messaġġ ta' elfejn sena ilu, imma b'libsa moderna. Meta niltaqgħu għall-formazzjoni, matul 25 sena, darbtejn fil-ġimgħa, inkunu qed nibnu l-ispiritwalità tagħna għax hi frott tal-mod kif ngħixu, frott tal-konflitti li jkollna u frott tal-ħolm tagħna. Grazzi lil Alla li wara 25 sena nistgħu nkomplu noħolmu. flimkien. Xi li ma ħanqodu ftit ħin fil-fek fis-silenzju nikkonċentraw. Please, nikkonċentraw fuq l-ismajna. Li ma niktar ħaġa li laqtet lili. Bat nixxerjawa, bat nasmu.